աշխարհակղական զարգերակ։ Մեկնաբանում է Դավիթ Բաբայանը։ Բարև ձեզ թանկագին բարեկամներ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում աշխարհակահական զարգերակն է։ Վերջի մի քանի օրերին հետաքի զարգացումներ տեղ ունեցան տարբեր տարածաշրջաններում, իհարկե նաև մեր շրջապատում։ Այսպես ադրբեջանական կողմը նորից շրջանառության մեջ դրեց այսպես կոչված արևմտյան ադրբեջանի գաղափարը։ Եվ մի շարք ներկայացուցիչներ, որոնք հիմա զբաղվում են այդ հարցով, պետական մակարդակով, պետական վերահսկողության ներքո հայտարել են, որ եթե իրենք նորից Տիրանան արեմության Ադրբեջանին, իսկ արեմության Ադրբեջանը բոլորս գիտեք ինչ է, դա ներկայիս Հայաստանի Հանրապետության տարածքն է Երևան գավառակենտրոնում, ապա ոչ մի հայկական անվանում, ոչ մի հայկական հետք չի մնալու այնտեղ։ Ամեն ինչ լինելու է ադրբեջանական։ Շատ հետաքրքիր է, շատ ազնիվ կեցվածք են, ասում են այնինչ ուզում են անել։ Եվ ցավալի է, որ մեր հանրությունում Կան մարդիկ հայկական տիրույթում, որոնք այս վտանգը չեն պատկերացնում, չեն ուզում պատկերացնել։ Դրանով իհարկե որևէ բան չի փոխվում, ընդհակառակը մեր իրավիճակն է բարթանում։ Ադրբեջանում վերջին օրերին նաև տեղնեցավ մի շատ վատ զզվելի արարք բացվել է ռուսական գերեզմանոց։ Բազմաթիվ տապանակարեր ավիրվել են, շատ տհաճ երևույթ, ասեն որ սա առաջի դեպքը չէ, երբ որ Ադրբեջանում հաստորեն բացվում են այլ ժողովուրդների եւ կրոների գերեզմանոցները։ Ռուսական ուղափար գերեզմանոցները բարբերաբար պղծվում են վերջի երևի 10 տարում մի քանի տասնյակ այդպիսի դեպքեր են եղել։ Ոչնչացվել է նաեւ հունական գերեզմանոցը, ասեն որ Բաքվում ժամանակին մեծ մարտաճար կար հունական։ Նա նույնպես քանդվել է եւ տեղը չգիտես ինչ որ մի հատ ռեստորան է ստեղծել։ Հետաքի զարգացումներ տեղնեցան նաև Իրանում։ Այսպես Իրանի նավատորմը իրականացրեց Շքերտ Կասպից ծովում։ Բազմաթիվ նավերին մասնակցել, սրանով Իրանը ցույց է տալիս իր դիրքը, իր դերը այդ տարածաշրջանում, ինչպես նաև որոշ երկրներին, մասնավորապես նույն Ադրբեջանի զգուշացնում է, որպիսի իրենք իրենց պահեն այնպես, ինչպես որ պետք է։ Հետաքրքիր զարգացումներ տեղի ունեցան Ուկրաինայում, այսպես Ուկրաինայը այցելել ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը, որը հանդիպում է ունեցել Զելենսկու հետ եւ քննարկել են տարբեր հարցեր, հնչեցվել է մի շարք հետաքրքիր գաղափարներ, բայց նաև շատ վտանգավոր։ Այսպես Զելենսկին առաջարկել է եւ պնդել է, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է Ուկրաինան ճանաչի արդեն իր անդամ, ասինքն անդամակցությունը Ուկրաինայի պետք է արագանա։ Ստոլտենբերգը հայտարել է, որ ՆԱՏՕ-ն միշտ Ուկրաինայի կողքին է եւ այդպես լինելու է ընդմիշտ։ Ավելին Զելենսկուն նաև հրավիրել է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովին, որը պետք է տեղի ունենա այս տարվա հուլիսին Վիլնյուս քաղաքում։ Զելենսկին էլ հայտարել է, որ Ստոլտենբերգի այցն իրենք դիտարկում են որպես պատմական եւ այս տեսակետից պետք է անպայման այն դիտարկել որպես մի քայլ, ուղված ՆԱՏՕ-ի անդամակցությանը Ուկրաինայի։ Տեսնենք ինչով է այն վերջանալու այս զարգացումները, բայց բնական է, որ այս ամենը վկայում է գերտերությունների միջև արկա բարթագույն խնդիրներին։ Հետաքրքիր քաղաքականություն է տարել վերջօրերին նաև Աբխազիան։ Աբխազիայի պատվիրակությունը այցելել է Տաջիկիստան, Դուշանբե քաղաք եւ քննարկել են երկկողմ հարաբերություններ, մասնավորապես Աբխազիայի արևտրական պալատի բացումը Տաջիկիստանում։ Երկու երկրները շահագրգռվածություն են ցուցաբերել տնտեսական զարգացման մեջ, այսպես աբխազական կողմը հայտարել է, որ Տաջիկիստանը շահագրգռված է, որպիսի տնտեսական որոշ եւ գյուղատնտեսական ապրանքներ մատակարարվեն Տաջիկիստան, մասնավորապես հանքային ջրերը, ինչ որտեղ գինի, օղի եւ այլ ապրանքներ։ Տեսնենք ինչով դա կվերջանա, բայց Սա եւս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ ճանաչված եւ massամբ ճանաչված պետությունները բավականին ակտիվ քաղաքականություն են վարում։ Այսպեսին էին մի շարք կարևոր իրադարձություններ թանկագին բարեկամներ կհետևենք եւ կներկայացնենք ձեզ։ Մնացեք բարով, Աստված պահապան մեր երկրին ու ժողովրդին։